Господин Тодор Царев е информирал за проблема Изпълнителната агенция Министерство на транспорта и съобщенията. Получила е писмо от Изпълнителна агенция Автомобилна администрация. Ето и част от отговора на господин Бойко Рановски, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация. Съгласно разпоредбата на член 55, не е първа точка 3 от наредба номер 33 от 3 ноември 1999 година за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България в автогарта се осигурява осигурява визуална информация, включваща списък на обслужващите автобусни линии и курсовете по тях, обявени за изпълнение с автобуси, оборудвани за превоз на лица с увреждани и лица с намалена подвижност, цени на билетите и работно време на всяко билетно гише. От описаните в писмото ви не става ясно от коя централна автогара сте искали да пътувате до Луковит, за да може да бъде извършена проверка на съответната автогара дали спазва разпоредбите на член 55, дали не е първа точка 3 от наредба номер 33. В тази тази връзка бих искал да ви информирам, че на територията на страната, казва господин Рановски, има три автогари, които са с наименование Централна автогара, а именно Централна автогара София, първа категория, Централна автогара Пловдив, първа категория, Централна автогара Сливен, втора категория. В случай, че имате предвид Централна автогара София, то ще бъде извършена проверка дали се спазват нормативните изисквания. И още в писмото на изпълнителна а, агенция автомобилна администрация пише, че съгласно разпоредбата на член 16в, линия 5 от наредба номер 2, общинските съвети определят градските и междуселищните линии и курсове по тях, които ще бъдат обявени за изпълнение с автобуси за превози на лица с увреждани и лица с намалена подвижност при спазване на норматив за относителен дял на тези курсове, както следва. За превози по градски линии 35% от общия брой курсове, за превози по междуселищни линии 35% от общия брой курсове по линиите от общинската, областната, между областната и републиканската транспортна схема от квотата на общината. Още какво се казва в писмото на изпълнителна агенция Автомобилна администрация. Съобразно разпоредбите на член 16 в 6 или 7 от наредба номер 2 от 23 година, в градовете с населени над 100 000 жители се определят най-малко по една основна и по една допълнителна линия. Превозите, по които се изпълняват изцяло с автобуси за превоз на лица с увреждания и лица с намалена подвижност. Общият брой на автобусите за превоз на лица с увреждания и лица с намалена подвижност при изпълнение на курсовете по линиите по алинея 6 е най-малко 10% от всички автобуси за превоз по основните и допълнителните линии. В заключение, господин Рановски казва, че би искал да изрази пълното си разбиране по поста поставения от господин Царев проблем и да увери, че контролните органи на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация ще осъществяват регулярни проверки за спазване на изискванията, касаещи лицата с увреждания и при констатиране на нарушения ще бъдат приложени предвидените в закона за автомобилните превози санкции.